la afishoi de mia vivo. La titolo de la hodiava son articolo estas duon scherza, cae isam tempe duon seriosa. Tamen eble post la elausculto au tralego de la texto vi trovos mian ideon giusta, La wikipedia defino de la fischoi en esperanto textas iene. Fischoi estas superclaso de vertebruloi, qui vivas en aquo, spiras per brancoi, cae nascas idoin per ovoi. Cae tie onni povas crometra legi che fisoi estas chassatai, captitai pro viando, captatai por heimai aquarioi ciel ornamo de chambroi, cae industrie estas usata ancau fishauto, consistanta el plur tavola epidermo, cun glandai mucosai celoi, cae el dermo consistanta el tavoloi de collagenai cae elastai fibroi. Ne multai logiantoi de apud marai regionoi havas tiel profundan scion pri la marbestoi. Ili simple tute ordinare mangias fishoin Ne laste freshe el in de la fish captista reto cae credu min, la gusto de la fresciajo indas ec pli altan preson, ol case de tiui ocean de venai frostigitai blocetoi. in fisoin do doni cefe mangias? Ce mi plei ofte sur la tablo gastas haringo. Gi povas esti fritita cun aldono de terpomui. Tiu case, purigita in fisoin, circavita in de ovo cun faruno, ni metas en la paton kai fritas en oleo. Sed en mia heimo, preferata estas same el fritita fiso, superversita per speciala acetajo cun aldono cefe de cepo, sinapo, cae iomete dolcigita. Ni ancau shategas saligita in haringoin en simila acetajo. Compreneble post ilia pli frua desaligo en pura aquo. Haringon oni povas aceti ceniam duon preparitan – Gi povas esti giuste saligita au acetigita plei ofte kiel fileo. Cion post celca prilaboro, oni fine povas meti en oleon, cun cepo cae laudesire cun aliai aldonajoi. Verdire existas plei diversai variajoi de la bon gustajo, cioin shategas franduloi de la fishoi, kai vodko shatantoi kiel akompanajon alla fordrinkata de si pura alkoholo. Interesa versio de haringo estas ancau gia fileo, trancita en pecetoin, en densa acida cremo cun cepo, cae sal acidigitai cucumoi cae nepre la accompano de boligitai en sceloi terpomoi. Bon gustajo! Iam tre ordinara fisho de la pola marbordo estis moruo, sed nun tempe gia preso draste crescis, senigante plurain familioin je tiu ci valora cae bon gusta viando, tio farigis por ili prescau rarajo. Ce mi la fisho estas acetebla en la formo de la fileoi, cefe de ni fritata. La fileoi estas iom pli multe costai, sed tre opportunai por prepari la pladon cum terpomoi, cae salato el acidigita brasico. Interesse estas ancau mangi la frititan moruon cun acetajo simile al tiu haringa specialajo. Cai apartajo en mia familio estas tiel nomata moruo laula greca maniero. Estas fritita moruo en speciala sauco el cepo, caroto, cai tomata concentrajo. Gi estas perfecta kiel maten au vesper mangio, plado leggera cae refreshiga. Ciam ni mangias gin malvarmigitan cun buterpano. Cai por la fino ancora unu mangiinda fisho. Platforma, vivanta ce la marfundo, nome pleuronecto. Tiun ci ni cefe fritas por tag cae consumas cunter pomoi. Gi estas apprezzata pro gia bon gusta blanca viando, sam kiel bongustai hautetoi gratenitai en ovo cae faruno. Ciu, ciu iam gustumis la fisheton, certe rimarkis, che la malhele grisa supra hauteto cae tiu suba blanca gustas iom diverse, sed ambau bonege. Gi estas unu el la plei popularai pladoi de niai locai fish mangeioi. Compreneble la menciitain fishoin oni mangas en la fumumita versio, cae ancau en plei diversai variajoi, depende de la gustoi cae cutimoi de unu familioi. Tiai do estas la heroi de mia son articolo, cae certe de mia regiono, tial mi curagis nomi ilin fishoi de mia vivo. Muzica